huaina kai alopex tas huainas fasi par ene auton allosomenes auton tes fuseos pote min arsenas pote de theleias ginestai kai de huaina theasamene alopeca emenfeto auten hoti filen thelusan autae genestai u prosietai cacaine hupio tu cusa eipen, al eme me me menfu, ten de sen fusin, di hen agno o poteron hos filae, e hos filoe soi chresomai. Pros andra amphibolon.